بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط السادس ويحتوي على سورتي التوبة ويونس التوبة التوبة بود มาดานิยะมี 129องค์การซึ่งถือว่าเป็นบทหนึ่งจากบทท้ายๆ ที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ ท่านรอสุลลอสลลลอฮุอะลัยวะสลัมท่านอิหมัมอัลบุคอรีได้บันทึกรายงานจาก อัลบารออิบนูฮาซิบว่า ถ้าจริงบทสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคือบทบารออะหรือเตาบะอัลฮาฟิซอิบนูกาซีร ได้รายงานว่าแท้จริงช่วงแรกของบทนี้ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ ท่านรอสูลุลลอฮ์สลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขณะที่ท่านกลับมาจากสงครามตะบุกและท่านได้แต่งตั้งให้อบูบักอัสซิดดีกไปเป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจจ์และท่านได้แต่งตั้งให้ท่านอาลีอิบนูอบิตอลีบเป็นผู้นำเอาหลักการต่าง ๆ ที่ได้ถูกประทานลงมาไปประกาศ แก่ชาวฮัจบทนี้มีองค์ประกอบสำคัญขั้นพื้นฐานอยู่สองประการด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรกรายละเอียดของกฎหมายสลาม ที่ใช้ปฏิบัติกับชาวยิวคริสต์และต่างศาสนิก ประการที่สอง ให้เห็นถึงการเสียสละเพื่อนทางของอัลลอฮ์โดยการยกทัพไปรบกับชาวโรมันสำหรับประการที่หนึ่งนั้น บทนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงขอบเขตของสัญญาที่ทำขึ้นกับชาวยิวโดยเฉพาะสามเผ่าที่อยู่รอบๆเมืองมาดีนะ คือเผ่าอันนาตริสเผ่ากุรอยซอและเผ่ากอยนุกอซึ่งได้ทำผิดสัญญาอยู่เป็นประจำนั่นเอง ด้วยเหตุนี้สัญญาที่เคยมีอยู่ก็ขาดสะบั้นลงส่วนประการที่สอง การยกทัพไปทำสงครามกับชาวโรมันนั้น เป็นสงครามใหญ่ ระยะทางไกล อากาศก็ร้อนจัด แต่ก็จำเป็นที่จะต้องยกทัพไป เพราะพวกโรมันรุกรานอยู่เรื่อย ๆ ฉะนั้นการสงครามครั้งนี้ ซึ่งเป็นการทดสอบความศรัทธา ทดสอบจิตใจอันยิ่งใหญ่ แต่ด้วยศรัทธาอันมั่นคงจึงได้รับการตอบรับจากบรรดามุสลิมเป็นอย่างดีโดยทั่วไป บทนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ บทอัตเตาบะ ซึ่งมีความหมายว่าการอภัยโทษนั่นเอง เพราะในบทนี้ได้มีการกล่าวถึงการอภัยความผิดให้แก่บางคนบรอตุมมินัลลอฮิวะรสูลิฮิอิลัลลดีนอาฮัดตุมมินัลมุชริกีนนี่คือประกาศการพ้นข้อผูกพันจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แด่บรรดาผู้ที่สการะเจวิต มุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ ดังนั้นพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินเป็นเวลาสี่เดือน และพึงทราบเถิดว่า แท้จริงพวกเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถก็หาไม่ และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอัปยศอัลลอฮิวริอุมมินัลมุชริกีนวะรอซูลุห์ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم และเป็นประกาศจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แด่ประชาชนทั้งหลายในวันฮัตอันยิ่งใหญ่ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงพ้นข้อผูกพันกับชาวมุสลิกทั้งหลาย และรอซูลของพระองค์ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วย และหากพวกเจ้าสำนึกผิดและกลับตัวมันก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าผินหลังให้ก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถได้ และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นด้วยเถิด ด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين นอกจากบรรดาผู้สักการะเจวตมุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ และพวกเขาไม่ได้ผิดสัญญากับพวกเจ้าแต่อย่างใด และไม่ได้สนับสนุนผู้ใดต่อต้านพวกเจ้า ดังนั้นจงให้ครบถ้วนแก่พวกเขา ซึ่งสัญญาของพวกเขาจนถึงกำหนดเวลาของพวกเขาเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย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 ท่านเมื่อบรรดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ก็จงสังหารมุชริกเหล่านั้น ณที่ใดก็ตาม ที่พวกเจ้าพบพวกเขา และจงจับพวกเขาและจงล้อมพวกเขา และจงนั่งสอดส่องพวกเขาทุกจุดที่สอดส่องได้ แต่ถ้าพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระอากาศแล้วไซก็จงปล่อยพวกเขาไป แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอว่าอินอัพดุมมินัลมุชริกีนัสตจารักฟาจิรฟาจิรห์ฮัตตายสมะกลามัลลอฮิทุมมะอับลิฆุมะมะนะดาลิกบิอันนะฮุมกวมุลลายะลมและหากว่ามีคนใดในหมู่มุชริกได้ขอให้เจ้าคุ้มครอง

จะเป็นไปได้อย่างไรแก่มุสริกีนที่จะมีสัญญาใด ๆ หน้าที่อัลลอฮ์และที่รอซูลของพระองค์ได้ นอกจากบรรดาผู้ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ที่มัสยิดฮารอมเท่านั้น ดังนั้นตราบใดที่พวกเขาเที่ยงธรรมต่อพวกเจ้า พวกเจ้าจงเที่ยงธรรมต่อพวกเขา แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงชอบบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงจะมีสัญญาใดอีกอย่างไรเล่า หากพวกเขามีชัยชนะเหนือพวกเจ้า พวกเขาก็ไม่คำนึงถึงเครือญาติ และพันธะสัญญาใดๆในหมู่พวกเจ้า พวกเขาทำให้พวกเจ้าพึงพอใจด้วยลมปากของพวกเขาเท่านั้น โดยที่หัวใจของพวกเขาปฏิเสธ และพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิดพ อินนุมซาอมากาูยัมลูนพวกเขาได้เอาบรรดาองค์การของลอแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อย แล้วก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์แท้จริง พวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ช่างชั่วช้าจริงๆลายักบูนฟีมุมินอิลลาวะลาดิมมะ

แล้วหาพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระสกาดแล้วไซก็ถือว่าเป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนา และเราจะแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่กลุ่มชนที่อยากรู้ว่าอินนกตูอัยมานหุมมินบะดอัดิฮิมวะตะนูฟีดีนิคุมฟะกาติลู فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون และถ้าหากพวกเขาทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขา หลังจากที่ได้ทำสัญญาไว้ และใส่ร้ายต่อศาสนาของพวกเจ้าแล้วไซก็จงต่อสู้กับบรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาเถิดแท้จริง พวกเขานั้นหาได้มีคำมั่นสัญญาใด ๆไม่ หวังว่าพวกเขาคงจะหยุดยัง ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين พวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กระนั้นหรือ กับกลุ่มชนที่ทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขา และมุ่งไล่รอซูลให้ออกไป ทั้งๆทที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเป็นครั้งแรก พวกเจ้ากลัวพวกเขากระนั้นหรืออัลลอฮ์ต่างหากคือผู้ที่สมควรแก่การที่พวกเจ้าจะกลัวหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين พวกเจ้าจงต่อสู้พวกเขาเถิดอัลลอฮ์จะทรงลงโทษพวกเขาด้วยมือของพวกเจ้า และจะทรงหยามพวกเขา และจะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้รับชัยชนะเหนือพวกเขา และจะทรงบำบัดหัวอกของกลุ่มชนที่ศรัทธาทั้งหลาย ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم และจะทรงให้หมดไปซึ่งความกริ้วโกรธแห่งหัวใจของพวกเขา แล้วล้อนั้นจะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่โปร่งทรงประสงค์ แล้วล้อนั้นคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه ۖ หรือพวกเจ้าคิดว่าจะถูกปล่อยไว้โดยที่อัลลอฮ์ยังมิทรงรู้ บรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้า และมิได้ยึดถือเพื่อนสนิท อื่นจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลาย และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ไม่บังควรแก่ผู้ที่สักการะเจวิตทั้งหลายที่จะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์ ในฐานะที่พวกเขายืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้ว ซึ่งการปฏิเสธศรัทธาชนเหล่านี้แหละ บรรดาการงานของพวกเขาจะไร้ผล และในนรกนั้นพวกเขาจะคงอยู่ตลอดกาล إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين คือผู้ที่ศรัทธาต่อลอและวันปรโลก และได้ปฏิบัติละหมาด และชำระสกาศและเขาไม่ได้ยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น ดังนั้นจึงหวังได้ว่า ชนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รับทานะอาจัลตุมซิกายตัลฮัจวะอิมารตัลมัสิดิลฮารามกมัน كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين พวกเจ้าได้ถือเอาการให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่ประกอบพิธีฮัจและการบูรณะมัสยิดฮารอมดังที่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันประโลกและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กระนั้นหรือ เขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันณที่อัลลอ์และอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรมผู้ทอาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรมผู้อาธรรอาธรอาธรรอาธรอาธรรอาธรอาธรรอาธรอาธรรอาธรอาธรรอาธรอาธรรอาธรอาธรรอาธรอาธรรอาธรอาธรรอา บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในทางของลอด้วยทรัพย์สินของพวกเขา และชีวิตของพวกเขานั้น ย่อมเป็นผู้ที่มีระดับชั้นที่ยิ่งใหญ่กว่า ณที่อัลลอ์และชนเหล่านี้แหละคือผู้มีชัยชนะยูบัชรุฮุมรับบุฮุมบิรหมติมินฮุวริดวานิวจันนาติลลุมฟีฮานอมุมมุกี พระผู้อิบานของพวกเขาทรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความเมตตาจากพระองค์และด้วยความปิติยินดีและสวนสวรรค์ด้วย ซึ่งในสวนสวรรค์นั้น พวกเขาจะรับความสุขอันจรังยั่งยืน خ ا ل โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล แท้จริง อัลลอฮ์นั้นหน้าที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าได้ถือเอาบิดาของพวกเจ้าและพี่น้องของพวกเจ้าเป็นมิตร หากพวกเขาชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการศรัทธา และถ้าบุใดในบูพวกเจ้าให้พวกเขาเป็นมิตรแล้ว ชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ۖ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากบรรดาบิดาของพวกเจ้า และบรรดาลูกๆของพวกเจ้า และบรรดาพี่น้องของพวกเจ้า และบรรดาคู่ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติของพวกเจ้า และบรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาไว้ และการค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำหน่ายมันไม่ออก และบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้าพึงพอใจนั้น เป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าหรลอและรอซูลของพระองค์และการต่อสู้ในทางของพระองค์แล้วไซก็จงรอคอยเถิด จนกว่า อัลลอฮ์จะทรงนำมาซึ่งคำสั่งของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำ แก่กลุ่มชนที่ละเมิด لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วในสนามรบหลายแห่ง และในวันสมรภูมิคูไนด้วย ขณะที่จำนวนมากของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้าพึงพอใจ แล้วมันก็ไม่ได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดและแผ่นดินก็คับแคบแก่พวกเจ้าทั้งทั้งที่มันกว้างอยู่ แล้วพวกเจ้าก็หันหลังหนี ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين แล้วลอก็ได้ทรงประทานความสงบสติจากพระองค์ลงมาให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้น และได้ทรงให้ไพร่พลลงมา ซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขา และได้ทรงลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น และนั่นคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ثم يتوب الله من بعد ذلك على م วัลลอฮุ ل ะฟูรุรรหีมและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์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 โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงบรรดามุชริกนั้นโสมมดังนั้นพวกเขาจงอย่าเข้าใกล้มัสยิดฮารอมหลังจากปีของพวกเขา และหากพวกเจ้ากลัวความยากจนอัลลอฮ์ก็จะทรงให้พวกเจ้ามั่งมีด้วยความโปรดปรานของพระองค์หากพระองค์ทรงประสงค์ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปริชาญาณ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون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 นั่นคือถ้อยคำที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเอง ซึ่งคล้ายกับถ้อยคำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อน ขอเราทรงสาบแช่งพวกเขาด้วยเถิดพวกเขาถูกให้หันเหออกจากความจริงไปได้อย่างไรอิตคดูอัพบารหอ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 และบรรดาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้า อื่นจากอัลลอ์และยึดเอาอัลมาซี บุตรของมารยามเป็นพระเจ้าด้วย ทั้งๆทที่พวกเขาไม่ได้ถูกใช้นอกจากเพื่อการเคารพพักดีพระเจ้า เพียงองค์เดียวซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาให้มีภาคีขึ้น